su paidarion a coluce moi sto creo tipote agoraso men eis ariston e zon te son po ho ixus de naria deca su paidarion hupage eis ten hoikian hina dune somen apelsein e isto lachano po leion kai agorasai lachana haper anankaya eisin cae oporan su camina, siuca, doracina, apius, tricocchia. Idu hehe ispanta ha egorasamen, hupage eis ten oician.